Значить, легенда така. Е, національна рада з питань телерадіомовлення змушує мене спілкуватися виключно українською мовою. Чомусь вона не робить це е, зі спеціальними сервісами, які е, надають секс за телефоном. І я впевнений, що жоден секс за телефоном не надається українською мовою. Давайте спробуємо поговорити українською мовою на терміни сексу з приводу сексу. Взагалі я впевнений, що люди у Львові можуть зателефонувати, поговорити. А чому вони повинні вислуховувати російську мову, якщо можна почути українську? Будемо просити, намагатися сказати що мене збуджує виключно українська мова і т.д. і т.п. Готові? Давайте спробуємо. Що з цього вийде. Так, прибирай музику зовсім, бо ти її можеш забути прибрати. Музику прибирай. Фон. Зараз ми дізнаємося. Е, буде вільна лінія. Давайте почитаю, поки що написав привіт, Славік. Привет, Андрей, привет. Еще один из главных аспектов секса – это чтобы не мешали. Далее а, обращение к жителям Днепропетровска. Ребят, ну что же за люди-то такие? Нельзя же так. Вчера был с девушкой в парке. Так получилось, что домой мы поехать не могли. Хотелось очень куда мы мне пристроились. Обязательно кто-то пристроил свой зад рядом с нами, недалеко. А, я-то ничего, но девушка очень стеснялась. Так? Слышь, мне один. Если ты хочешь найти партнера или партнершу да. посредством услуги «Взрослые знакомства», нажми 2. Если ты хочешь живого общения, нажми 3. Все, нажимаем 3. Да? Живого. Все, нажимаем Изначально, сейчас. Да. Не заважай, отвечай микрофон. Хочешь общаться тет-а-тет? Нажми один. Если ты хочешь общаться в чате с несколькими участниками, нажми два. Так что, с одним или с двумя? Если mm, нет, то если ты хочешь за общаться тет-а-тет, -а -тет, нажми один. Если ты хочешь <clears throat> Я релаксую, збираюся з думками. Угу. Алло. Алло. Да. Добрий вечір. Я туди зателефонував? Ну, я не знаю, що ви маєте на увазі словом туди. Я е. би хотіла знати трохи більше. Що то воно за місце таке під назвою туди? <laughs> Тоді можна з вами спілкуватися. Нарешті я зателефонував в першу е, службу, яка може говорити моєю рідною мовою. Бо мені важко взагалі отримувати приємні відчуття. І коли хтось е, говорить російською, я я ну я звик просто і іншим чином зрозуміти мене правильно. Я намагаюся вас розуміти, тим паче, що це також і моя рідна мова, але кажу вам, що є певні недоліки проживання саме в в російськомовному середовищі, і можуть бути в мене ну деякі такі, не знаєте, ви мене вже збуджуєте. Помилки. Говоріть далі. Не зупиняйтеся, будь ласка. Мені це дуже приємно, коли ви це. Як вас звати? Зупиняючись, як вас звати? Мене звати Женя. Женя? Так. Ой, ви моя теска. Знаєте, я ваша тезка. Да. О, як приємно слухайте. Женя, Женя. Женя в квадраті. Євгенія. Євгенію. Так, Євген. Приблизно. Дуже при... не спиться в такій годині. Євген. Ви знаєте, я е, людина, які ну, зараз вже... Сумно. Ну, сумно мені якось, да. Якось, е, знаєте, я тут у відрядженні, нікого немає, нікого не знаю в цьому місті у вашому. Тут таке. Э, в вашому це в э, Києві, в вашому місті, я нікого не знаю. і... В Києві страшна справа. А чому ж не познайомились з Женю? Могли ну, би вийти десь е, в місто, в центральну частину, прогулятися, поспілкуватися. Женя, я перепрошую, я за все, що ви зараз мені кажете, плачу гроші вже? Е, Гроші? Ну можливо не від роботи час, коли можна не думати про заробіток грошей. а Так давайте вже почнемо спілкуватися про щось інше, а, ніж просто ой, да, да, да. Я... Мені так мені хотілося, мені вже тако кортить з вами поговорити про це. Давайте, давайте будемо уявляти якісь ситуації. Я вже все я вже фантазую. Давайте. Жень, давайте будемо звертатися один до одного на ти. Так буде зручніше для мене. Тому що говорити про я дуже вічлива людина. і Я би хотів е, говорити з вами на на ви, навіть якщо ми будемо говорити про ваші груди і а. про вашу спідницю, нижню білизну. А, ну так, я ще просто з вами настільки мої... настільки не знайомий, але було приємно. Ну зараз ми познайомимося ближче. Що ви одягнена? Е, я одягнена у ну така, мабуть, майка заголеними плечима. Ну, така симпатична. Не знаю, що вам про це скаже, але давайте ну, так. Давайте так. Ви в спортивній майці Львівські Карпати. Дуже сексапільно, східна. Ну я з того регіону приїхав. Львівські Карпати. Львівські Карпати. А таке буває? Ні, ну у вас буває два Карпати? Ні, ви розумієте, у вас дві говерли повинні бути там спереді. У мене так. У вас дві великі говерли терчать. І мені б хотілося піднятися на ці говерли, обійти отак по колом, по колу цю говерлу до найвищої точки. От ми зробіть акцент на найвищій точці. Найвищій точці. А наскільки високі ваші говерли? Скажіть, будь ласка. Мої говерли такого, знаєте, помірного помірної висоти. Вони не є захмарні, от але дуже симпатичні. Е, скажіть, а ви білявка чи брюнетка? Шатенка. Шатенка, не вгадав. <laughs> Так, це третій варіант. Третій варіант мені подобається з приводу Говерли. Так, да. Да. Коли третій, ну. третій варіант на Говерлі, <laughs> це нормально. На обох Говерлах третій варіант. А, ну так, продовжимо. Тобто я львівські маю так, львівські Карпати і шорти також львівські Карпати. Ні, шорти не хочу. Ви з фен-групи. А, я саме з спідниці, Ну, що не зрозуміло, <laughs> моя фантазія була така, бо щось таке. Так, так, е, знаєте, такі шк- школярської форми раніше були, такі невеличкі спіднички. Ага, в стилі такого е, Шотландії, так? Ага. Е, і ви знаєте, що в Шотландії не носять білизни? Е, ну, це чоловіки не носять білизну. Я сподіваюся, що ви будете, ви будете нашою карпатською шотландкою. Ви без <laughs> білизни так, е, з таким е, переважаючим е, чоловічим інстинктом до неносіння білизни. Угу. Зволікання є. Стоп. Так. так. Давайте ні, ви будете в білизні. Все ж таки в білизні. В маленьких трусиках бікіні чи в львівських Карпатах. Ні, ні, ні. Я хотів би, щоб це шортики були е, з гербом міста Києва. З гербом міста Києва. Ну, чому не Львова? Ні, бо ви вже у Львівських Карпатах я не хочу. Ви Львів зверху. Я завжди мріяв, щоб Львів був би зверху. Зверху, ніж Київ. А Київ знизу. <laughs> Знаєте, я я відхилюсь від теми, але нахиліться, нахиліться, будь ласка, в темі краще на, на, на периферії. Знаєте, коли дуже радіють е, люди, які живуть дуже далеко від Києва, коли дивляться прогноз погоди, і коли Київ. Е, погоду в Києві передають останню. Вони просто сходять з розуму від щастя. Що хоч в одному місці Київ є останній. Є останнім, скажіть, будь ласка. Місці, так. Ну, давайте не будемо ображати і мої власне почуття, тому що ну, насправді я вже я вже давайте. Я вже так сконцентрувався. Мені вже сподобалося з вами спілкуватися. Я взагалі думав, що це так ну несерйозно щось вийде. А може у нас вийти щось більш серйозніше, більш конкретніше? Звичайно, якщо ви візьмете себе в руки, Все, я взяв. Я вже тримаю себе в руках. Як то воно вам? Ну, поки поки що однією рукою можу тримати. Поки що однією? О, Якщо ми будемо веселіше говорити, то можемо навіть двома тримати. Слухайте, Женя, у вас є вільні руки, тобто пристрій, який допоможе нам не звертати увагу на телефон і займатися цим. Ну, Bluetooth. Ну, в повному обсязі. Bluetooth. Ну, так. Ну, це є вільні руки, я дуже рада за вас, Женя. <laughs> Ну тоді хватайте себе в руки. Тримаю дуже міцно. Я я схиляюся перед перед твоїм членом, Женя. Буду така не звертатися до тебе на ти. Хочу казати слово член. я одразу хочеться бути ближче до чоловіка. Мені здається, що член це російське слово. Дайте казати пеніс, воно більше університет. Пеніс? Ну, так, бути коректним. Фалос. Давайте ну, фалос. Мені подобається слово фалос. Давайте. А, а як перекласти, я вибачаюся на українську? не перекладайте, кажіть, робіть же ще, Женя, я умоляю вас. Так, я беру твій фаут, Женю, я його беру міцно спочатку в кулачок свій, затискаю його пальчиками, а потім нахиляю своїми губками і хватаю його так ніжно і так міцно тримаю головку і губами своїми починаю його пестити. О, який він твердий. О, я схиляю ще нижче і хватаю його повністю. О, він повністю в моєму роті. Трахне мій ротик. Трахне мій ротик своим членом, но сильнейше. О, да. О, як глибоко він в мій рот. Твердий. Женя, я вибачаюся, а я що ми з трусами робили? Я сижу в них досі. Що ви з трусами робили? Ви так і не сказали жодне слово про труси знаєте, я, я просто людина. Що вас вистачить досвіду, аби ну, зорієнтуватися якось. Я не зорієнтувався, вибачте мене, будь ласка. Ми могли б ще раз з моменту знімати з Власний розсуд. Це моє, ну, це вибачте мене, будь ласка. Е, та ні, Я просто забувся. Сижу, тримаю, мене в голові постійно. Це як же в трусах, вони. Ну, це ж труси, катон. Кантон у роті. Непогано. Я не думаю, що якщо б ви не зорієнтувалися вже зняти їх, то я б напевно не брала вас свій фалу в трусах просто. Бо я як це безглуздо виглядає? Це все одно, що ти мене трахнеш в колготках, коли я буду. А давайте зразу без мінєта, щось мені не сподобалося з мінєтом. Бачите, як ще з самого початку щось не почалося, щось не пішло. Хто знімає труси? Давайте, я буду знімати свою білизну. Так, так. знімайте свою Так, я її зняв. Він, ну ви розумієте, що він вже абсолютно регований у мене. Що? Він абсолютно ерогований у мене зараз. Він готовий. Абсолютно ерогований. Тобто, мій е, е, попередній, е, скажімо, випад, він був трохи не вдову, але фалос відреагував. Ну він вже підготовлений, навіть якщо ви його в трусах смоктали, то ви бачите, воно і так готове здається. Може, це трохи трасне, може, може, додатковий метод Що ви так почитаєте? Я знімав вже свою білизну. Ну я справді Ну, все, все я собі повинен все уявляти. Якщо не уявляю, то дуже погано. Будь я, на- я надіюся, також ви зняли, так? Тому що Я був тільки в трусах. Тільки в трусах. Тільки в білизні був. Шкарпеток не було. А яка в тебе улюблена поза? Скажи? У мене я не знаю, запропоную якісь. Ти не знаєш своєї улюбленої позивки? Ну, Ти я дуже... Е, е, ну, давай почнемо е, ну, поза гімнастком. Подобається дуже. Давай, тільки я так може не зовсім орієнтуюся. Можливо, просто не знаю термінологію. Ну, гімнастка в падебуре. Гімнастка в падебуре. Ну, буре, це ще хоч хокеїст, а Це не паде буре, це французький станок, ж не розумієте? Це будь-яка балерина, гімнаст, ви розумієш, що друга позиція, третя, паде буре, батман. Танцями ніколи займався? Ми ж? трохи- трохи відійшли в сторону від нашого. Я, я перепрошую. Ну це, це, ну, це не головне. Е, ти на, на- наскільки ти розтягнута, щоб міг собі уявляти, як я можу тебе поміняти? Наскільки розтягнута в плані е, е, наскільки я можу високо піднімати твою ногу. А, ну я думаю, що якщо я буду лежати на спині, то ти їх абсолютно е, вільно можеш закласти собі за шию. Так, можливо, це і не вмовить себе, як можливо, гімнаста в минулому, але так, я до гнучка. Тому можеш сміливо робити зі мною все, паде буре і гімнастку на тому всьому. Угу. Ну давайте. Ну на матах. Давайте. Ну на матах. О, який клас. Я на спині, так? Так, ви на спині. А я на спині. Мої ноги підняти вертикально. Ти без білизни, правильно? Так, я вже зняла свої труси сербом. Я очима зараз дивлюся куди. Куди? Даю наводку, десь приблизно туди, де звідки ростуть ноги. І скажи, я, і, і куди саме? Куди саме? Де вони в тебе ростуть? Є у поганих людей, які погано щось роблять, кажуть, з туди ростуть руки. Так, ну в мене там того самого місця чи ні? Ні, то, ну, то в мене продовження ноги взагалі. Продовження. А починається з У тебе є там зачіска якась? Зачіска, звичайно. Яка? Я до перукарю, до перукаря власне не ходжу, але сама справляюся з цим ділом ну, на відмінно. Зараз в мене там вибрана така стрілочка, яка вказує на е, кружечок з вибратою власне серединою того кружечка. Все поголено там, я так розумію, так? Да? Все дуже поголено. Взагалі моя любовна зачіска це е, я не е, сама не винна. Тобто повністю гола. Ні, ні, давай, давай, давай уявляти, що там ще щось є, бо повністю голо це якась е, е, неповнолітня дівчинка, там а. щось не хочу таке розсління неповнолітніх. Наприклад, до речі, тобі є 21? Ну хоча б 21, скажи. Хай до тебе новиною, коли ми все ж таки закінчимо те, що почали. Добре? Давай, давай, продовжуємо. Це от такі Я дивлюсь на твою піхву. Тихо, О, як. Ти шукала це слово, я розумію. Давай продовжуємо. Так. І а, е, ти дивишся на неї, можете якось попестиш її трошки, ні? Я готовий її пестити, скажи, як ти хочеш, щоб я попестив тебе? Хочу, щоб поцілувати. У мене герпес на губах, зараз я не знаю, що робити. Це, це можна робити з герпесом? Лежак. Може, ти взагалі якийсь хворий? Ні, ну це ні, воно відбувається раз на тиждень. І уявляєш, я з'їздив на канікули і така фігня, не знаю, як я завилікувати ніхто. Ага, харпеєргівська маска, дуже зручна. Ну не про це. Я помазався, але що зараз робити? Ага. Може ми обійдемося собі з поцілунків, я наступного разу це зроблю. Ну давай. Давай я пальцями поїду пестити. Я тобі казав, я все уявляю, просто вибач мене, будь ласка, ти такі. Та ні, все ну, нормально. Може, тебе що, правда герпес? Ну, ну ну так, вискакує, знаєш, пере, перегрівся. Гідропарк їздив. жінку... Я дуже люблю. Та, звичайно, дуже люблю, але зараз не можу. Зараз не можеш. Добре, давай це Значить, е, так, ти дивишся нову піву і е, уявляєш... Я перепрошую, не, не, не, не поспішай дуже сильно, бо в мене контактна лінза, вона може злізти будь-який момент. Ти знаєш, я знаю контактні лінзи, я знаю, що вони не злазять. Навіть що би так робив. У тебе контактні лінзи, якщо до, до вечора носиш, очі е, червоними стають, ти знаєш про це. Взагалі, я ношу лінзи, які носяться 24 години без е, зняття. Я їх ношу вже 28, то що мені робити? Я не спав щось минулої ночі. Ну, ти знімай вже. Я думаю, що ти її давай, я, їх- я їх зняв. Окей, я їх зняв, дивлюся на дивлюся. Щось бачиш? Нахилишся поближче. Погано, я звичайно нахиляюся ближче, але боюся, що доторкнутися, бо пам'ятаю, що мене є якось після канікул. Так, так, так. Так. Ну давай знаєш, я вже так е, А можна я так е, втілася я обережно, я обережно язика витягую, бо в мене там тільки на губах. Е, е, Язик можливо. Е-е-е. Е, витягну. Е, Е, е тягнуся. Ну, літеровки моїй можеш по попестити, да? Помацати. Да, помацати. Я, я вже, я вже, я вже поруч. Де твій язик? Роби так, навкруги так обводи, відчував. О, ти чуєш ще? Відразу так відчуває це все. О, ти так починає мокрішати. Зволожується від твоїх пестощів. Я так ніжки ще більше розвинула, хочу абути, ну, мабуть, якщо твій орган вже ерегований. Мені треба зупинитися вже чи ні? тобі вже потрібно щось зробити взагалі. Ну я ж записався язиком весь цей час, нічого тобі не казав. Ладно так, я зрозуміла, я е? тобі кажу, я, а тепер? я дуже... Я, я достаю свого свого фалоса. Фалоса. Так, фалоса. І встромляю в твоє йоні. Як? Йоні. О, це набагато краще, ніж піхва. Піхва? Ну, давай. О, то ти так обережніше, так ніжно. Мені подобається, коли такі, знаєш, поступові рухи з проникненням, але потім поступовим, не поспішаючи, я відчула спочатку. Слухай, у мене плечі обгоріло, можна ми повернемося якось? Ви в мене є улюблена позиція, я буду ззаді. Бо мені здається, що ноги вони будуть пекти мені з плечі, як я навіть уявляю, я ж тобі казав, що я дуже сильно. Як ти будеш ззаді? Ага. Тобто твоя позиція відносно сонця, коли ми будемо на матах, я так уявляю, спортзалі. далі. Що зміниться, якщо ти просто я буду дивитися на сонце, а ти будеш дивитися на підлогу. Ось наш варіант. Дуже приємно. От саме це я і мріяла спостерігати в процесі сексу. Давай, давай. давай. Ти, вже ззаду. Чудово. Де твої руки, скажи мені, будь ласка, я уявляю. На підлозі. Я тримаю себе своїми руками. А можеш притримувати мене за торс? За торс? щоб я глибоко не заходив, бо зараз буду. Так, я одною рукою буду тримати себе. Притримуй мене, будь ласка. Тебе. Так, так. Бо я такий я дурний, як почну зараз. А? Щоб, ну я щоб я щось боляче до мене зробив. Знаєш, дурне діло не хитре. Так. Притримуй мене. Маєш такий розмір? Угу. Серйозний, так? Давай, ну, вже, давай вже хочу відчути. Давай. Давай. Давай, заходжу в тебе. І ще. Отак. І ще. Трішечки глибше. О. М, Як глибоко ти війшов. Правда, дуже серйозний маєш розмір. О, як я відчуваю його так. Так. О. Що ти відчуваєш? Я презерватив натягаю зараз. Я не можу, це ж неможливо без ну, контрацепції зараз це ти розумієш. як воно. Де я щось надягаю, бо це не дуже просто, я ж сказав за розміром все. Так, я надягаю. Угу. Почекаю трішечки. А після цього я починаю ще до проникнення тебе пестити на презервативи. Ова, це так, вау. Так, так, так. Продовжуй, не зупиняйся. Так, так, так, так. М як вам ти? Женя, щось не збуджуюсь. Щось не Може, е, не варто мучити себе. Якщо вже на сході сьогодні, можливо, це на цей день. Женя, я вже кінчив, я не знаю, як сказати про це. Слухай. Я якийсь сьогодні, ти не знаєш. Е, сьогодні якийсь також, я сказав, з самого початку дня щось не так пішло ну, Женя, але мені якщо дуже ти приємно. дала завершення твого невдалого дня, то я буду рада. Це вдале завершення. Дякую тобі, Женя. До побачення. Хай тобі щастить. Дай тобі Боженька здоров'я. Дякую Бережи тобі. себе. Пока, Обов'язково. Женечка. Дякую. От так от, Женя. Чекаю. <laughs> Е, Я мовчу вже, Слава. Мне кажется, а, ты <laughs> ее достал а Она уже сидит, не знает, что тебе говорить. И что не так? Ерзит на губе язык, короче, отвалился. Я старался. Э, а у нее нос заложен, кстати, Я еще старался ее поднапрячь в смысле в словах. Слушай, а может попробуем наоборот, типа, мотив доверия, сказать, девушка, как вы выглядите, там, попробовать еще раз? Еще одну попытку. Ну. Ну давай после музыкальной паузы сделаем. Шоки, почему? Group Armada style.